Мојата тема не е, нема да се бави со тоа нешто. Вие се секавате дека минатиот петок, нешто, минатата сабота вечер, се извинувам, нешто започнавме, ама уште многу има за да се заврши. И сега во интерес на оние кои што не беа тогаш, во интерес и на оние кои што следат и снимката, пошто тогаш не беше најсоодветна снимката што беше направена, Јас ке сакам да го поврзам сето тоа, меѓутоа и да повторам некои работи за да видат во една целина Дали се секавате што почнавме минатата сабота попна? Правевме некоја споредба со храмот израелски, односно светилиштето или оној шатор, скинија, како сакате, и нашето тело. Каква е таа споредба и дали има, има воопшто место и простор да се направи некоја споредба. Ви тоа тогаш прашање, сега полесно, односно одговоривте и тогаш точно и брзо. Овој пат еве нема да ви го поставам, самиот на себе ќе си го поставам, односно однака како риторичко. Која била причината зошто бил изграден првиот храм, односно оној шатр во пустина? Одговорот го дава Втора Мојсијава, или излез 25 глава, 8 стих. Бог вели, 25 глава 8 стих, нека ми изградат светилиште за да, еве ја причината, зошто, можам да престојувам меѓу нив. Во 9 стих вели, при градењето на престојувалиштето, светилиштето, поинеко го нарекува престојувалиште, место каде што Бог ќе престојува со својот народ. Откаде оваа толкава желба на Бог да биде со својот народ? Затоа што не е, затоа што знаете дека со падот во грев се прекинала таа врска, врската ке ја воспостави подосна во Новиот Завет преку Христа, меѓутоа, до тогаш, еве која била врската, Бог копне е да биде повторно со својот народ. Сите ние сме создадени според Божиот лик, од негова, како резултат на неговата љубов. И затоа е и причината да се изгради светилиштето. И сега ќе отвориме во евреите да се подсетиме, ова осма глава од евреите, осма глава евреите. И ќе читаме од првиот стих, но ова што е кажано главно е, имаме таков правосвещеник кој седна одесно на престолот на величеството во небесата како служител на светилиштето и на вистинскиот шатор, што да го подигна Господ, а не човек. Исус се наоѓа во небесното светилиште, седи на престолот, вели, и врши една преосвещеничка служба, посредничка служба. Да, скокнеме да не мора да читаме се, затоа што ќе не одземе многу време, а материјал има доста. Шестиот стих сега доби толку повозвишена служба, колку што е посредник на подобриот завет, што е озаконет врз подобри ветувања. Зошто ако оној првиот завет беше недост... без недостаток, неке се бараше место за вториот. Зашто укорувајки ги им вели, еве идат денови вели Господ, ке случам нов завет со Израелевиот дом, со јудениот дом не е онаков каков што склучив со нивните татковци во оној ден кога ги зедов за рака, за да ги изведам од египетската земја, зашто тие не ми останаа верни на мојот завет. И јас не се погрижив повеќе за ни, вели Господ, зашто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние денови, вели Господ, ќе ги вложам своите закони, меѓутоа овој пат не на плочи, камени, туку во нивните срца. Јас ќе бидам Бог, тие ќе бидат мој народ. Ќе ги вложи Господ, вели, неговите заповеди, неговиот закон во срцата во умот. Сеја се вратиме повторно во излез или втора Мојсева 25 глава. Што се наогало во светињата на светињите, во оној последен дел од светилиштето? Ковчегот на заветот. Со десете заповеди, внатре, оние оригиналните запишени на камени плочи и да не читаме се, овде е описот на тоа како треба да се изработи целиот тој ковчег, капакот од озгора, оние два херовими, значи наклонети према е, капакот од ковчегот. И вели во 21 стих од 25 глава, очистилиштето стави го на ковчегот, значи оној капак, со други зборови, а во ковчегот положи ги плочите на сведоштвото што ќе ти ги дава. И вели 22 стих, тука ке се состанувам јас со тебе и од озгора над очистилиштето меѓу оние два херовими што се на ковчегот на плочите на сведоштвото ке ти ги соопштувам сите заповеди на менети на израелците. Ова е многу битно, односно ке, ке се навратим. Две работи. Ке се состанувам со вас тука и од тука ке произлегуваат сите заповеди. Од тука ќе ви кажувам ќе ги ви сообщувам сите заповеди. И сега, што е тоа место? Кој е тоа место? Ковчегот на заветот. Место на состанок. Да свртеме сега во 24-та, порано, значи една глава поназад, 24-та глава, и го читаме 10-тиот стих. Да се посетиме сега на моментот кога се дава оној завет, односно законот на Синај. Тие го видоа Израелевиот Бог под ножито на неговите нози, како да беше од бесценетиот камен Сафир, со болскот сличен на самото небо. На Синај, како да го виделе Израелевиот Бог, односно го видоа, ама под ножето на неговите нозе, син Сафир. И сега во Езекијал прва глава, Езекијал прва глава ќе отвориме, овде е Езекијал во една, малко, како што кажав минатиот пат, чуд, чудна визија, а, го гледа Божиот престол, и сега одиме на 26 стих. Над сводот, над нивните глави, беше нешто како камен сафир, числисна сцена како оваа во излез, како престол. А на тоа како престол, горе на него слично на некој човек. Десете заповеди биле изрезбани, направени си тие плоши од токму од овој син Сафир, а овде вели на тој син Сафир како престол, па како човек. Односно, ова е Божиот престол што Езекијал го гледа во визија. Подножието на Божиот престол се десете заповеди. Темел на Божиото владење се десете заповеди. Еве, кон тоа да го додадеме и овој стих од Откровение, 8 глава, 3 стих. 8 глава, 3 стих Откровение. Уште сме кај значи, местото на Божиот престол. Што сточност представа Божиот престол? 8 глава, 3 стих откровение. И дојде друг ангел, ова е при отварањето на седмиот печат, со златна кадилница и застана при жртвеникот и му беше даден многу темњан за да го додаде со молитвите на сите свети. Каде се вршила ваква служба? Со темњан, со кадење во светилиштето. Кај кадилниот олтер, нели оној кој што бил внатре во првиот дел од светилиштето. И сега вели, врзлатниот златниот жртвеник пред престолот. Што повторно асоцира на тоа дека престолот Божи е тука. Кадилниот олтар, завесата и тука е престолот, односно тука, тука е ковчегот на заветот. Дотвориме да во Лука 17 глава. Имаме доста стикови за читање, меѓутоа верувам дека сето ова ќе се вклопи во една совршена целина. Лука 17 глава. Интересен, интересни се овие стикови и сега во оваа светлина добива многу посилно значење. Лука 17 глава 20 и 21 стих. Кога фарисеите го прашаа кога ќе дојде Божиото царство, како одговорил? Одговорив тој им одговори и рече, Божиото царство не доаѓа така за да може да се види, ниту ќе се рече, еве го тука или онаму, зашто ете Божиото царство е во вашата средина. Односно, ревидирниот превод вели, Божиото царство е во вас. Интересно. Каде е Божието царство? Може ли да биде Божие царство она каде што Бог не царува и не е седнат на својот престол? Тоа секако не може да се нарече Божие царство. Овде вели изразот Божието царство е во вас. Рековме престолот го симозира ковчегот на заветот во светињата на светињите, А овде сега одиме код една друга тема, она што го прочитавме и во а, а, Евреите во осмата глава, што се велеше таму, за а, Новиот Завет, запишувањето на Божите заповеди во срцето, каде што всушност е Божиот престол, односно треба да биде, и вели Божиото царство е во вас. Бог треба да царува. Неговиот престол треба да биде во нашето срце, односно во пренос на смисла, кога Библијата зборува за срце, се мисли на, на умот. Тоа точно овој фронтален кортекс, кај што е моралот на човекот, духовноста. Да отвориме сега второ послание до Коринјаните, шеста глава. Второ послание до Коринјаните, шеста глава. 14 до 16. Или е 16 од само ќе прочитам. Или како се сложува Божиот храм со идолите? Зашто ние сме храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе живеам во нив и ќе одам среди нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Бог вели, вие сте храм на живиот Бог и не само што сака да престојува меѓу нас, тој сака да престојува во нас. Тоа е крајната цел Божија. Прва Коринќаните, трета глава, 16 и 17 стих. Прва, прво послание до Коринќаните, трета глава, 16 и 17, познати стихови. Не знаете ли дека сте Божи храм и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него. Зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Повторно и повторно, вие сте Божи храм видовме една паралела со светилиштето и светињата на светињите кај што се наоѓа Божиот закон и престолот Божи, а се овде имаме новиот завет и запишување на Божиот закон во нашиот тум, каде што треба да биде престолот Божи. Од каде што треба Бог да заповеда, односно Бог да го води целиот наш живот. Како до тоа? Знаете, самиот Исус во својата мисија на два пати го чисти храмот и тоа драматични се тие сцени. Можете да гледале во филм или може и самите да си предпоставите кога ги читате стиховите. Во една невообичајна улога го гледаме Христа кога го чисти храмот. Со прачка таму. Мала бута све сите оние менувачници, да кажам, под наводници што биле во предворието, во тие тремови на храмот. И сега сето тоа било за поука и за евреите и денеска за нас. Еве неколку цитати од Копнеж на вековите. Која е поуката од чистењето на храмот? А која е што пак треба уште посилно да се запише во нашиот ум кога имаме во предвид фактот дека живееме во времето на Јом Кипр, односно во времето на истражниот суд, кога се чисти небесното светилиште и кога всушност главната цел и на е чистење на ова светилиште, самите нас. Со чистењето на храмот Исус му ја објавил на народот својата месијанска служба и почетокот на својата работа. Тој храм, подигнат за престојување на божественото присуство, бил вообличен како очигледна поука за Израел и за цел свет. Од вечни времења Божја намера била, од вечни времења еве која намерата, секој создание, од сјајниот и свет Серафим, па до човекот, да стане храм во кој ќе живе Творецот, тоа е неговата намера од вечни времења. Но поради гревот, човечкиот род престанал да биде Божи храм. Внимавајте на ова. Поради гревот, човечкиот род престанал да биде Божи храм. И секој од нас. Знаете, а, во светињата на светињите, кај таа така наречена шекина, таа светлина која што го светлувала целиот храм, се го представува, ја представува Божијата слава, неговото присуство а знаеме дека сите сгрешија и ја изгубија Божјата слава. Божјата слава ги напушти, го напушти човештвото, односно секој од нас поединечно, значи ние престанавме да бидеме Божји храм. А целта Божја е да не очисти, за да ние повторно станеме Божји храм. Поради гревот човечкиот род престанал да биде Божји храм. темнетото и со зло, обесчестено човечко срце не е откривало веќе божествената слава. Меѓутоа, со отворањето на Божиот Син, исполнета е целта на небото. Бог живее во човечкото срце и со посредство на спасоносната милост, човечкото срце повторно станува негов храм. Ова е целта и всушност на ова наше проучување. Како и што се случува и што треба да се случи за да ние повторно станеме Божи храм. Што е и вековна, дамнешна желба и цел и намера Божија. Бог одредил токму Ерусалимскиот храм да биде постојано сведоќство за возвишената судбина на секој човек. Меѓутоа евреите не го разбрале значењето на тоа нешто. вели, предворјата на Ерусалимскиот храм, исполнети со метеж и со несвета трговија, представувале премногу верна слика на храмот на срцето. Обесветен со присуство на страсти и несвети мисли. Со чистењето на храмот од купувачите и продавачите, значи видите ка, каква споредба дава со Христовото чистење на храмот во, во Иерусалим и е, дамнешната и секогаш желбата Христова да нас не очисти, Исус вели на тој начин ја објавил својата мисија за чистење на срцето од нечистотијата на гревот. Од световните желби, од себешните склонности, од лошите навики што ја расипуваат душата. Ова е главната цел на нашето поручување. Е сега, Минатиот пат спомнавме и тука негде застанавме Римјаните седма глава. Римјаните седма глава, интересни се овие искази на Павле во седмата глава од Римјаните. Во 18 стих вели Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело. Овде читавме о копнеш на вековите во предворието. Или еве ќе прочитаме од пророци царви еден краток цитат. Тремовите на човечката душа станале место на несвета трговија. Луѓето робувале на себичноста, зависта, горноста, пакост. Ова е телото. Ако споредуваме светилиштето со нас, телото е предворието на храмот. И тука се несвети, нечисти мисли, себишност. Павле вели, ништо добро нема во моето тело. Ама има еден друг дел сега, значи еве ги тие делови кај човекот, како што се оние делови во светелиштето. Вели во 22 и 23 стих, вистина, со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон. Вели во мене нема ништо добро, ама сега во мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон. Ова е некој друг дел. Ке видиме подосна и на кој дел мисли. Наслада наоѓа во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови, во телото, повторно, кој што војува. И во Галатјаните таму читаме на, во неколку наврати Павле вели духот и телото војуваат еден против друг. Духот сака едно, делото сака друго. Еве таа поделеност деловите на човечкото тело и таа борба што се води. И сега видите, кога вели во внатрешниот човек, сега сме кај овој фронтален дел од мозокот. На што мисли Павле, на кој внатрешен дел? Ако наоѓел наслада во Божиот закон Па нели испаѓа дека секи биде во ред. Бог царува во неговото срце. Човечкиот ум, односно разумот, овде оној фронтален кортекс е поделен на два дела. Сега видиме кој се. Коп, а, пето сведоштво, цитат. Ако вистината се вкорени длабоко во нивните срца, тие ќе копнеат да ја всадат и во срцата на другите. И повторно она преносна фраза срце, всушност се мисли на умот. И сега слушайте, вистината премногу долго се држи во предворието. Внесете ја во внатрешниот храм на душата, поставете ја на престолот на вашето срце и подчинете ја го својот живот. Има два дела и во умот. Премногу долго се држи вистината во предворието, или ја вака ќе кажам, интелект, тоа е едно, друго е оној дел кај што е моралот, кај што е совест. Вие може интелектуално да ја знаете вистината и да ја пеете, ама ако не е поставена, не е внесена внатре, значи во предниот, односно во светињата на светињите, во преносна смисла, се е джабе. Ние треба да ја проучуваме Божјата реч и да му се покруваме. Тогаш срцето ќе најде мир, среќа, радост и нашите мисли ќе бидат насочени кон небото. Меѓутоа, ако вистината се чува одделена од животот, во предворието, срцето нема да биде загреано од пламенот на Божијата дом. Божијата дом. Че видовме дека човекот е поделен. Не е само тело, има и разум, меѓутоа и тој е поделен. Налик на светилиштето. И сега ќе ќе откриеме неколку точки кои што исто се ќе ги поврзиме со светилиштето. Први олтар. Дали во телото можеме да најдеме олтар? Оно би требало. Че ова зборуваме, ако човекот веќе е Божи храм. А после ќе видиме што треба и како треба за да стане Божи храм. Зато што престанал да биде, како што читавме. Во Левит, четвртата глава, читаме Левит, четврта глава. од 15 до 18, за да видиме што се случувало кај олтарот, жртвениот олтар. Во светилиштето. Тука пред Господа, старешините на зеницата нека ги положат своите раце на главата на јунецот и нека го заколат јунецот пред Господа. А помазаниот свештеник нека донесе од крвта на јунецот во шатарот на средбата. Свештеникот нека го накваси својот прст во крвта и нека ја попрска седом пати предната страна на завесата пред Господа. Потоа нека стави крв на роговите на жртвеникот, што се наоѓа пред Господа во шатерот на средбата. Сета друга крв нека ја излее во подножјето на жртвеникот за паленици. Та, овој, овој дел е интересен. Роговите пред се. Има ли човекот рогови? <laughs> се ова малко смешно звучи. Често пати знаеме да имаме рогови во една друга смисла. <laughs> Меѓутоа, видите, Ова е споредба. Не мора да се сложи секој. Кога сме кај нервниот систем, целокупниот нервен систем и оние процеси во телото кои што сите зависат од командниот центар, командниот центар е тука, како идат нервите? Дали е мозокот, кога збориме за мозок и нервен систем, зборуваме само за, за, за имаш уште некој друг дел. А ова позади, а, рвметниот мозок. И слушате сега, ова, ова е извадено од опис, мислам, сега, ова е биологија може би, ама само еден краток дел. Ръбетниот мозок се простира по должината на целото тело. Кон задниот крај на телото се стеснува. Има цилиндричен облик и има централен канал во средината. Од двете страни на ръбетниот мозок излегуваат нерви, кои се распоредени сегментно, што ги има онолку колку што има и рбетни пршли. Распоредот на сивата и белата маса е обратен во однос на, на овој мозок. Кај рбетниот мозок белата маса е од надвор, што не е случај кај овој, а сивата е од внатре. И сега видите ова, сивата маса на попречен пресек, ова Стефани Подобро го знае сигурно, дава облик на латиничната буква Х, ама малку онака дори ќе дојде како Х кирилица, скоро. Имено, таа образува еден пар на грбни и еден пар на стомачни рогови. Од грбните рогови поаѓаат сензитивни, а од стомачните рогови моторни нервни влакна кои што после излегувањето од грбетниот мозок се соединуваат во заеднички нерв и така натаму, и така натаму, да, да не зборуваме сега и за белата маса, сега не беа, не беа битни овие рогови. А, да ви прочитам само еден стих кон тоа. А, Еремија 17.1. Еремија 17.1. Јудиниот греф е запишан со железна писалка, врезан со диамантски врв во плочката на нивното срце и во роговите на нивните жртвеници. Ови се тие рогови. Светилник. Знаете, вели, ние сме светлина, треба да бидеме светлина на светот. имало во првиот дел од светињата светилник. Второ послание до Коринќаните, четврта глава, 6 и 7 стих. Второ послание до Коринќаните, четврта глава, 6 и 7 стих. Зашто Бог, кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. А ова благо го имаме за земни, во земни садови, те изврсноста на силата да биде од Бога, а не од нас. Што е она што светли? И на кој начин ние сме светлина на светот? Која е светлината на светот што дојде? Јован прва глава. Па еве и самиот стик овој кој го прочитавме, тоа е Исус, па преку нас светли. Меѓутоа, видите што вели е, Христови параболи, цитат. Единствената, единственото златно, уствари вака, един, единствено златното масло, кое небесните вестници го преточувале во златните инки од златните садови, да се излее во светилките на светилникот, било во состојба трајно да ја одржува блескотната сјајна светлина во светилиштето. И покрај онаа шекина, имаме и светилник. И сега, вели, само Божјата љубов, која постојано се излева врз човекот, може да го способи човечкото орудие да шири светлина. Во срцата на сите кои со вера се соединили со Бога, златното масло на љубовта дотекува во обилна мера и тоа ќе се покаже ни сјајот на добрите дела, низ вистинската служба на Бога со сето срце. ние треба да биме светлина на светот. И единствено ќе го осветлиме и така и ќе познае народот дека ние сме Божи, по што? По љубовта. Љубовта е таа, тој светилник, таа светлина, самиот Бог сушност. Тој е светилникот. тоа? кажавме, со падот во греб човекот престанал да биде Божи храм. И колку ние светлиме е прашање. Вели тамо е стих во откровение и ќе го одземам светилникот од кај нив. Светлината. Леп. Дали, има, дали го има оној леп? Или треба да го има? Кај нас. Во нашиот тум, тамо во тие делови. Знаете, кај, кај се наоѓал лебот, оние 12, на две купчиња по 6, 12 парчиња леп на онаа маса за лебови. Во првиот дел од светињата. Ама имало нешто и друго, налик на леп, односно храна, во вториот дел, односно во светињата светиите. Садот со маната. Е сега да се подсетиме, а што е всушност овој леп, да не читаме Јован 6 глава, го читаме постојано за време на света вечера обично. Лебот на животот, Божјата реч, Христос, е тој леп на животот. И сега, кон оној цитат што предходно го прочитавме, дека вистината треба да влезе длабоко во срцето, а не само во предворието да се задржи. Сега видовме дека треба Божјата реч не само да пребиве да биде во првиот дел, туку и во вториот дел, маната, во светињата на светињите, длабоко во срцето, во умот. Не само интелектуално познавање на вистината. Десете заповеди, за нив веќе спомнавме запишани во срцето, во умот. И тоа е оној команден центар. Забележавте таму во 25 глава излез, кажавме дека тука ќе се состанувам со вас, амо и од тука ќе ги кажувам сите заповеди. Па што всушност мозокот? Мозокот е престол на телото. Се од тука доаѓа. Ова е командниот центар. свештеникот и неговата служба, дали имаме и односно треба да има некој свештеник во нашиот храм? Како беше оној стик што читавме предходно, храм на живиот Бог, ние сме храм на живиот Бог, во кој што представува кој? Духот Божи. Тој е свештеникот, кој што треба да ја врши таа служба во нашето тело. Јас малку прзам, за да не читаме се, Сега тоа беше околу анатомијата, меѓутоа сега малку околу физиологијата, тие процеси што се одвиваат. Токму помеѓу телото, мозокот. Слушайте го овој цитат? Науката за заемната поврзаност на телото и духовниот живот е една од најзначајните гранки во воспитувањето. И неизе мора да и се посвети големо внимание и во семејството, и во училиштето, па и во црква. Сите мора да се запознаат со својата анатомска градба и со физиолошките закони на телото. Оној кој намерно не сака да се запознае со законите на своето тело и кој поради тоа истите и крши, греши пред Бога. Сите мораме да се трудиме најповолно да мислиме за животот и здравието. Сите наши навики мораме да ги ставиме под управа на умот, а својот ум од Божја управа. Со други зборови, овде на престолот треба да седи Бог. На командниот центар. Тој да дава заповеди. Ние често пати, знаете, во падната состојба човекот е, знаете, на каков храм изгледа. Се, ама не Божи храм. Ја немате Божјата слава, ја немате шекината, темно е човечкото срце, со нечисти мисли, со себишност, со злоба. Немате да светилник, не светлите со шо ке светлите. Треба да имате Божијата љубов во себе. Леп, може би се храните со Божијата реч, ама таа останува само во првиот дел. Интелектуално ја знаете, ја познавате и ја пеете, може и да пеете. И тоа Прашање и тоа дали е Божјата реч или пак е тоа некој свој леп, своја наука, своја храна. Кадиме и се молиме и велиме често пати дотавано од како да идат молитвите, не понатаму. И го нема свештеникот. Нема Духот Свети. Што треба да ја обори сета таа служба, нели? Да биде се окей. Ние на такви изгледаме. Меѓутоа целта, намерата Божја е да го очисти тој храм и да го направи повторно Божи храм. Значи, сето тоа, сите процеси треба да бидат под управа на умот, а нашиот ум под Божија управа. управа. Тоа е главната цел. Еве еден цитат. Мозокот како престол во телото представува центар на сите командни уред, уреди во целокупниот нервен систем и на секаквите умни дејности. Нервите, поаѓајќи од мозокот, го контролираат целото тело. Печатоците од мозокот преку мозочните нерви се пренесуваат во сите делови на телото и ги контролираат сите витални активности во сите делови на организмот. Со сите органи за движење управуваат команди примени од мозокот и сето тоа оди преку рбет Мозочните нерви кои што командите од мозокот ги пренесуваат на целиот организам, се единствениот посредник преку кој небото одржува врска со човекот и преку кој влијае на неговиот внатрешен живот. Дали го забележате овој цитат? Мозочните нерви кои што командите од мозокот ги пренесуваат низ целиот организам се единствениот посредник, единствената врата низ која што Бог може да делува да влезе и да ја одржува врската со нас и преку тоа да има влијание и на нашиот внатрешен живот. И сега овде можеме да зборуваме, значи како што и порано сме зборувале, што се треба ако збориме во здравствен аспект да се избегнува, да не се внесува низ тие врати и да ги контролираме малку тие наши сетила за вкус, за мирис, за затоа што сето тоа делува на нервите И вели, еве, а, во продолжетокот, се што го вознемирува и попречува тоток, а, токот на електричните струјања во нервниот систем, ја намалува силата на виталните сили и ја умртвува чувствителноста на умот. Да не забравиме, ова е едно од најзначените науки, предходно читавме, кое што, на кое што треба огромно внимание да обрнеме. Дали е битно кој седи на овој престол? Па се зависи од тоа. Во христијанството постои наука која треба да се совлада, наука која е толку подлабока, поширока и повисока од секоја човечка наука колку што е небото повисоко од земјата. Умот треба да се дисциплинира, воспита и обучи, зашто ние треба да му служиме на Бога на начин кој не е во согласност со нашите вродени склоности наследните и стекнатите склонности кон зло мораат да бидат победени. За некој да може да стане ученик во Христовото училиште, тој често мора да го отфрли целото свое воспитување. Нашето срце мора да научи да стои цврсто во Бога. Треба да изградиме навики на размислување кои ќе не возможат да му се спротиставиме на злото. Навики на размислување. Пазите, Што значи вродени, што значи стекнати склоности? Што е склоност? Како, како, се, како, како се добива склоност? Пак преку нервите. Знаете, е, постојано нешто правите и полека-полека навика, па веќе сте склони кон нешто, било што и да е. Тоа е нервна патека, веќе формирана нервна патека, која што треба да ја пренасочите. Од зло на добро, ви тоа не можете сами, нормално, со Божија помош. Зависи од командниот центар, кој седи на престолот. И вели треба да изградиме навики на размислување кои ќе ни овозможат да му се спротиставиме на злото. Пазите, ова не е едноставно кога зборуваме за а, човечки гледано. Нервна патека, значи нешто што ви е склоност. Вие тоа да го, да го искорените, да го, да го свртите во, во позитивен правец. Ние не сме немојки, не можеме сами. Мораме да научиме да гледаме нагоре. Мораме да ги разбереме принципите на Божјата реч, принципи високи колку небото, кои досегаат до вечноста и да ги применуваме во секојдневниот живот. Секоја постапка, секој збор, секоја мисла треба да биде во согласно со овие принципи. Се мора да биде доведено во хармонија со Христа и нему подчинето. Еве еден цитат кон она интелектуално познавање на вистината, во кое што сите сме силни, јас стално знам да кажам, за на квиз сме супер. Нема прашање од Библијата да го промашиме. А не велам, нека се знаеме, нели, ама знаете што сакам да кажам. Не е вели доволно само интелектуалното познавање на вистината. Словото мора да навлезе длабоко во срцето. Е, тој длабоко во срцето, во умот мора да биде впишано со посредство на силата на Светиот Дух. Впишано Словото, како и десете збори. Волјата мора да биде доведена во склад со барењата на Словото. Не само интелектот, туку и срцето и совеста мора да се сложат во прифакењето на вистината. Лесно ќе беше ако вистината се прифакеше само со интелектот. Тоеш ќе беа оние на, на први начални места ќе биде ќе беа оние најинтелигентните. И тоа, тука е вклучено срцето, тука е вклучено совест. Нешто многу по-битно и по-суштествено и длабоко. Господ сака да допре до нашата внатрешност. И токму преку нашите пет сетила, преку тие сетила ние ја примеме и Божјата реч и се превоспитуваме. И затоа е многу битно и што гледаме, и што јадам, и што слушаме. Се е битно. Нема нешто што не е битно. Внатрешноста е таа што треба да се очисти, затоа што од внатрешноста, вели Словото Божие, произлегуваат и нечисти мисли, каков изворот, нели таква ќе биде вода. Секоја сме кај чистењето на светилиштето. Дали сте обрнали внимание од кај и како почнува да се чисти светилиштето? Кога зборуваме во термините на она светилиште на храмот. Најдобар дел од Библијата, за да видиме за тоа е која глава друга, ако не Левит 16. Зато што чистењето на светилиштето се случува на Јом Кипур. Левит 16 глава Еве една споредба само, значи тоа е 11 стих, од 11 до 14 овде се бави со тоа како Аарон, како свештеник, правосвештеник, треба тој првин да принесе јунец, за да тој биде чист и чист да се појави во светињата на светињите, кој што нели, се случувало еднаш годишно. Се од 15 стих. Потоа нека го заколе јарецот, знаете, два јарца се бирале, едниот се фрмало жребка, едниот бил оној кој што ќе се заколе и со кој што со чисто крв треба да се дефинитивно да се очисти целото загадено светилиште од гревовите, а од другиот е Азазел, оној кој што се пуштал во пустината за да умре. Символ на гјаволот. И вика, ке се заколи јарецот за принос за греф за народот. Нека ја внесе неговата крв зад завесата и нека направи зад завесата. Ово израз често пати се користи. Зад завесата, онаа последна завеса. Преку така, која што се влегува во светињата на светињата. И нека направи со неговата крв, како што стори со крвта јунецот. Нека попрска со неја на капакот пред него и пред него. Чи значи, на очистилиштето, односно на престолот сушност нека го, и ќе го покрие од греб светилиштето заради нечистотиите на Израелевите синови од нивните престапи во сите нивни гревови. Така нека направи и за шаторот на средбата. Значи, да не одиме понатома, ако го читате овој пасос, овој дел, ке видите, очистувањето на светилиштето и најглавниот дел од целата служба се случува во светењето на светините. Од тука почнува, потоа се чисти целото светилиште. Баш кога слушавме со Јани есените, а и, ми сите други кои што живееле во времето на Христа, верувале, горе-долу сите, значи верувале дека чистинето треба да, да, да почне од надвор, значи вие треба да држувате на добра хигиена и сето тоа, па сето тоа ќе допринесе да вие се изчистите комплет. Па ги имаме ние и фарисеите, тука и она, оно израз што Христос го користи, вашата чаша од надвор е чиста, ама внатре е полна со преляштини. Не иде така чистењето се одвива и почнува од тука. Ефесијаните втора глава. Ефесијаните втора глава. Ке се стрпите, Има уште не баш малку, но малку повеќе. Ефесијаните втора глава реков, значи од 1 до 3, а вас, кои бевте мртви поради вашите престъпи греови, во кои живеевте некоја според векот на овој свет, според кнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорността меѓу овие и ние живеевме некојаш со своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите. И бевме по природа чеда на гневот како и сите други, но Бог кој е богат во љубовта, со која не возлюби нас, не оживе заедно со Христа. Или во четврта глава Ефесијаните можеме да читаме, или еве 12 глава, да не читаме се 12 глава, овој многу убав први и втори стих, Римјаните 12 глава. Што вели? Зато ве молам, браке, заради Божјата милост да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога и тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодуваат, пазите и ова е дел од службата во светилиштото, пренесување, треба да се пренесете како жртва, благоугодна на Бога, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, Потребна е обнова нашиот ум. Или како што вели Филипијаните 2.5, треба да го имаме Христовиот ум. Или да дозволиме да тој седне на престолот, да ги запише, тоа е едно исто. Да Бог седне на престолот во нашиот ум. Да тој заповеда и тој команда со целиот наш систем, целото наше тело, целото наше битие, целиот наш живот е всушност едно исто со запишување на законот во умот, Новиот Завет. Тогаш не е моја волја, тогаш е секојаш Божја волја. Бож, Бог заповеда. Бог кажува што треба и како треба. Обнова на нашиот ум. Умот е така создаден, што може да биде заокупиран или со добро, или со зло. Или сте заокупирани со добро, или со зло. Така е создаден умот. Ако се спушти на пониско ниво, што за жал често пати се случува да се спушти, тоа обично е така затоа што се занимава со обични теми. Човекот има сила да го насочи делувањето на умот и со него да управува, да дава насока на токот на своите мисли. Меѓутоа, тоа бара поголеми напори од оние кои што може да ги вложи со своја сила. Затоа својот ум мораме да му го покориме на Бога ако сакаме да имаме исправни мисли и вистински теми за кои што би размислувал. И ако тука се се среди, понатака се средува се. И вели, редки се таквите кои сваќаат дека нашата долж... наша должност е да управуваме со своите мисли и замисли. Многу е тешко недисциплинираниот ум да го наведеш, постојано да се занимава со корисни теми. Зошто? Затоа што доколку умот не е правилно насочен и искористен во душата, не може да цути верата. Еве сега нити верата не може. Да има, умот мора да биде окупиран со свети и вечни теми, или воспротивно ќе се занимава со безвредни и површни мисли. И интелектуалните, и моралните сили мора да се дисциплинираат, а преку вежбање истите ќе зајакнат и ќе се поправат. Повторно овде можеме да спомнеме она нервна патека. Начин како размислувате, начин, значи, сето, сето тоа треба да, да се пренасочи од зло на добро. Да се победат тие и вродени, а и истекнати склонности што ги стекнуваме во текот на животот, што сме ги истекнале од нашиот поранешен живот. Мислам пред да дојеме кај Бога, нели? За правилно да разбереме оваа тема, мораме да имаме на ум дека нашите срца по природа се изопачени. Така што самите од себе не сме способни да тргнеме во вистинската насока. Само со Божја милост, надополнета со најсериозни напори од наша страна, можеме да извојуваме победа. Умот, еднакво како и срцето, треба да бидат посветени во службата на Бога. Бог има право на се што е во нас. Ние сме Негови. Затоа сака да се устоличи кај нас. Не само да престојува, туку како што минатиот пат реков, да престолува. И знаеме дека еден ден ќе заврши тоа чистење, еден ден ќе заврши судот и вели откровение таму на крајот дека е од сега понатаму оној кој што прави зло ќе прави само зло, оној кој што прави добро ќе продолжи да прави само добро и што е тоа всушност, како го нафикуваме? Запечатување. Еве како го објаснува Елен Вајд запечатувањето. Штом припадниците на Божиот народ ќе го добијат печатот врз своите чела, кој не е никаков знак или печат кој би можел да се види. Заборавете на тие чипови, на да не знам што. Туку, што е Божиот печат? Утврдување во вистината и интелектуално, и духовно. Така што никој нема да може да ве поколева. Кога вие сте втемели на вистината, кога тука е устоличен престолот на Бога, тогаш вие сте вкоренети. Тоа е запечетувањето што го прави повторно, или светиот дух. Така што никој не може да ве, да, да, да ве поколеба. Нема да може да се поколеба никој. Штом припадниците на Божиот народ ќе бидат запечатени и подготвени за решетањето, тоа ќе дојде всушност тоа веќе и после. Да не дозволиме да бидеме изрешетани, тука да се преобразиме со, со вообновување нашиот ум, да дозволиме да Бог седне на престолот во нашите срца, во нашиот ум, Тој команда. Со целото наше битие, со целото наше тело. Кога се тоа го зборуваме како споредба на светилиштето, земното светилиште, треба да имаме на ум, значи, што се спаѓа во се тоа. Ова е широка тема за да се опфати во, во едно продавање. Кажав, се што гледаме, се што слушаме, се што јадеме, се делува на нервите. Се или ќе ги зајакнеме, или ќе, ќе да не речем, ќе ни попуштат. Односно, многу е битно, најбитно, најсуштествено, кој е тој кој што команда. Кој, кој е тој што е на престолот. Не може, нема место за твајцата. Лаодикеецот, знаеме таа состојба негова, е, има поделено срце, велиме често пати. Дама престолот не може да биде поделен. Токму тоа поделено срце одговара на седма глава Римјаните. Знаете, често пати денеска ќе се слушне а, и на таа седма глава Римјаните и тоа во наши кругови, што е за мене катастрофално. Значи. Се вели, тоа е искуството на еден христијанин. Во седма глава Римјаните тоа било искуството на еден христијанин. Христијанинот кој што сака да прави добро, ама не може, значи не, не го прави она што не го сака. Тоа не е искуство на христијанин, тоа е искуство на необратена личност па не знам како и да го наречете. Христијанинот е оној кој што ја твори Божјата воља, во истинска смисла на зборот. А за да ја твориме Божјата воља, треба да ви е запишан законот во нашиот ум, да престолува Бог во нашиот ум, Светиот Дух да бе тој свештеник во нашиот храм и секи биде окей. Нека му е слава на Бога за ова прекрасна вистина и да не остане само во нашиот интелектуален дел туку навистина да ја впиеме, да дозволиме да Бог ја запише длабоко во нашите срца. Амин.